Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Արցախյանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Նուշիկ Բարսեղյանը։ Այսօրվա մեր հյուրը Լուսինե Տոնյանն է, որը ստեղծել է իր բիզնեսի փոքրիկ աշխարհը եւ առաջ է շարժվում ինքնաբացահայտումներով ու ինքնակայացմամբ։ «21-րդ դարում երիտասարդն ուզում է լինել առավել քան ինքնուրույն, որևէ մեկից կախում չունենալ, Եվ գուցե դա լավ է, որովհետև ինքնուրույնությունը երիտասարդին կարող է մղել աշխատասիրության, միաժամանակ մեծացնել նրա պատասխանատվության չափը։ Երիտասարդն անverջ փնտրտուքների ճանապարհին փորձում է գտնել ուղիներ ֆինանսական անկախության խնդրի լուծման համար։ Լուսինե Տոնյանն այն երիտասարդներից է, ով 18 տարեկանից սեփական ուժերով է ստեղծել իր բիզնեսը եւ ձեռք բերել ֆինանսական որոշակի անկախություն։ Ինչպես նշել եմ նախորդ հարցազրույցներում, մանկուց էլ միշտ նպատակ էի դրել, որ պետք է օրերից մի օր ունենամ իմ սեփական բիզնեսը, սեփական աշխատանքը եւ ինքս աշխատեմ գումար իմ ցանկությունները իրագործելու համար եւ այո, ես հասա այդ նպատակին եւ շարունակում եմ առաջ շարժվել։ Լուսինեն միայն տնորեն ու հիմնադիր չէր գործում, նաև դիզայներ է եւ արտադրող ու վաճառող։ Իր եւ հաճախորդների գաղափարների հանրագումարը բերում է նորանոր մտահղացումների։ Տպագրական նվերների ստեղծման գործում Լուսինեն անհրաժեշտ որակն է կարևորում։ Այս պահին զբաղվում եմ տպագրական նվերների դիզայնավորմամբ եւ պատրաստմամբ։ Դիզայնավորումից սկսված ամեն ինչ կատարում եմ ես, կողքից օգնող չունեմ, կողքից չունեմ ինչ որ աշխատող, ով ինձ ինչ որ հարցում կօգնի, թեկուզ ինչ որ ապրանք գնելու հարցում։ Զբաղվում եմ նվերների տպագրությամբ, դիզայնավորմամբ եւ ցանկություն ունեմ գոնե գինիներից միջոցով, գինիներից դիզայների միջոցով ամբողջ աշխարհին ցույց տալ մեր Արցախի բարբարը, մեր Արցախի գեղեցիկ վայրերը գինիների պիտակների միջոցով։ Իմ բիզնեսից բացի զբաղվում եմ տարբեր էջերի SMM-ով, տարբեր ռեստորանների, խանութների SMM մենեջեր եմ։ Լուսինեի բիզնեսի ակտիվ ու եկամտաբեր շրջանը ձմեռային տոներից մինչև գառնանտոներն են։ Այցեքարտերի, կենցաղային իրերի, հուշանվերների, զարդերի առատ տեսականին կարող է գravel ցանկացած հաճախորդի ուշադրությունը եւ շոյել նրա ճաշակը։ Պատվերներիս հիմնական մասը կազմում են գինիները, իսկ գինիներից հետո արդեն շոկոլադե սալիկներն ու բաժակները, բայց վերջերս սկսել են շատանալ նաև անձնական նկարներով մագնիսները, որը նույնպես նորույթ է Արցախում, իսկ ընդհանուր շատ այլ փոքրիկ նվերներ էլ կան, որոնք պատրաստում եմ, ուղղակի դրանք շատ են եւ չեմ կարող բոլորը նշել։ Պատվերները հիմնականում լինում են նոր տարուց սկսված մինչեւ ապրիլի 7-ը, որովհետեւ նոր տարուց սկսած իրար հետեւ կոպիտ տոնորեր են եւ այսպես ասած Երուսաղեմի մեջ են լինում։ Բիզնեսը տնորինելու գաղտնիքներն ու փորձառությունը եւս պահանջում են ինքնուրույն եւ կազմակերպված աշխատանք։ Լուսինեն նաեւ սովորում է, բայց ուսումնական գործընթացն ու աշխատանքը կարող են ինչպես խանգարել, այնպես էլ լրացնել իրար։ Սեպտեմբերից սկսված արդեն դժվար էր, քանի որ դասերը սկսվել էին եւ համարյա թե չէի հասցնում ոչինչ, ինչ որ պատվերներ չէի ընդունում, չէի կարողանում արդեն մայրիկիս օգնել խանութի հարցերում եւ ելի մերժեցի մի քանի գործընկերների, բայց հետո ընթացքում կարողացա իմ ժամանակը համատեղել եւ դասերի առումով եւ աշխատանքի առումով։ Այս պահին ունեմ կոնկրետ գրաֆիկ, որից աշխատում եմ չընկնել եւ առավոտը լույսը բացվելուն պես իմ աշխատանքը սկսվում է է ըստ գրաֆիկի։ Ցանկացած գործ պետք է որակով արվի։ Հակառակ դեպքում արված աշխատանքն ու կորցրած ժամանակն ուղիղ համեմատական կարող են դառնալ։ Ինձ համար առաջնայինը ապրանքի որակն է, արդեն լրանում է երկրորդ տարին, ինչ ունեմ իմ լայն գիֆտս, այսպես ասած, եւ առաջին իսկ օրվանից չի եղել ինչ որ ապրանք, որը լինի անորակ։ Անկամ եթե հաճախորդը փչացնում է իմ պատրաստածը, ես ինքս եմ դա պատրաստում եւ առանց գումար տրամադրում եմ նրանց, որովհետեւ ինչպես նշեցի, ինձ համար կարեւորը որակն է, որպեսի կողքից մարդիկ տեսնեն իմ պատրաստածը եւ համոզվեն դրանում, այլ ոչ թե թե տեսնեն եւ հասկանան, որ դա ինչ-որ անվորակ թղթից կամ գինուց է պատրաստված։ Ժամանակները փոխվել են։ Վաճառքից առաջ գրեթե միշտ գովազդվում է ապրանքը, եւ զարմանալի չէ, որ գովազդի հաջողությունն է թելադրում վաճառքի հաջողությունը։ Ինչպես ասում են, լավ գովազդը լավ վաճառքի երաշխավորն է։ Լուսինեն իրեն գտել է նաեւ այդ ոլորտում։ SMM մենեջերի պարտականություններն է կատարում կոնկրետ իմ բիզնեսն է օգնել, որ ես դառնամ SMM մենեջեր։ Այսպես ասած, փոքրուց ունեի տարբեր էջեր, հումորային կամ չգիտեմ ինչ որ երաժշտական էջ, որտեղ տեղադրում էի տարբեր հոլովակներ, տարբեր նկարներ, որոնք ես էի պատրաստում, եւ իմ մեջ կար այդ էջը զարգացնելը, տարբեր հոլովակներ, նկարներ պատրաստելը եւ ինչ չէ, նաեւ լուսանկարչությամբ էի զբաղվում Երբ էջս բացեցի, ինքս հասկացա, որ իմ մեջ կա այդ ոլորտը նույնպես։ 1 տարի անց որոշեցի, որ պետք է մասնակցեմ տարբեր դասընթացների եւ ավելի խորանամ այդ աշխատանքի մեջ։ Հայրենիքի հանդեպ սերը մանկուց են սերմանում երեխային։ Արցախցի մանուկները հասունանալով ել ավելի են հասկանում հայրենիքի արժեքը։ Հայրենիքը մեր ընտանիքն ու տունն է, հայրենիքը հայ զինվորն ու հայկական հողն է։ Վերջերս գնացի Ռուսաստանի Դաշնություն, այնտեղ ստացա մեծ աշխատանքի առաջարկություն, որը ինձ կտար մեծ եկամուտ <laughs> եւ մի անգամից մերժեցի։ Երբ Ռուսաստանի Դաշնությունից եկա, ստացա արդեն առաջարկություն հենց ԱՄՆ-ից, որը նույնպես մերժեցի։ Եվ բոլորը այսպես ճղայնացած ասում էին, ինչու ես մերժում եւ այլն եւ այլն։ Ես նրանց պատասխանեցի, որ ես աշխատում եմ Արցախը զարգացնելու համար։ Իմ կարծիքով իմաստ չկա իմ աշխատանք շարունակել ուրիշ երկրում, որովհետեւ իմ կոնկրետ նպատակը Արցախը զարգացնելն է։ Բոլորը հարցնում են, թե ինչու եմ այսպես սիրում իմ հայրենիքը, ծնված օրվանից ինքս տեսել եմ միայն զինվորական հագուստ, տեսել եմ թե ինչպես է իմ հայրը պայքարում իր հայրենիքի համար եւ ինչպես է մեզ սովորեցնում պայքարել հայրենիքի համար։ Կարծում եմ, որ բոլորս պետք է սիրենք մեր հայրենիքը եւ պայքարենք մեր հայրենիքի համար։ Չպետք է մեր հայրենիքը թողնենք վատ վիճակում եւ գնանք երկրից։ Կարևոր է, որ ամեն արցախցի հասկանա իրան փոխարիների դերը երկրի զարգացման գործում։ Հայրենասիրությունն ուժ է, որը ծնում է իրավունք։ Կարծում եմ, որ բոլորս պետք է աշխատենք Արցախի համար, սովորենք Արցախի համար եւ ապրենք մեր Արցախի ապագայի համար։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Այսօրվա մեր հյուրը հայրենաշեն ծրագրերի հեղինակ Լուսինե Տոնյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը։